ko sa smooth! Mali. Okay. Lakas mo ba? Sorry, sorry. Lakas. Lakas mo pa at yapas mo na map. Oh, sorry. Lakas mo pa at yapas mo. Sorry. At yapas mo pa lagi. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Suabe, suabe lang. Okay. Lakas mo pa at yapas mo palagi. Sorry, sorry. Humanga, nga. Humanga, humanga. Humanga. Okay, humanga. Okay. Game. Humanga. Humanga tumanga. Humunga pa rin eh. Humanga. Humanga. Sorry, sorry. Humanga, humanga, humanga. Humanga, huma, huma. Aray! Punyeta kang bata ka! Bakit? Yan na naman! Puro na na sa isip mo! Pati yung mga hinugasa mo! Mami, hindi mo lang ako maintindihan. Rockers ako, Mami. Aray. Parang ang border dito. Di ba? Di ba? Oo nga. Pagka tayo English yung kita, English yun maroon ako. Yun na lang sa... After ko sumagot, sagutin uh, ako ng English. Oo, uh, uh, sige, sige. Patay na mo! Kako ka! <laughs> sorry. Kalimutan ko. Kalimutan ko. Sorry, sorry. Inang mo din. <laughs> sorry, sorry. Sa ulo Aray! Putang ina mong gago ka! Oh. Yan ka na naman! Puro ka banda! Yung pinagkaina mo, hindi mo man lang pinunasan! Mami, hindi mo ko maintindihan. Rockers ako eh. Aray! Jesus, Mary, Joseph! Ano ka ba? Ang punyata mo! <laughs> punya tomo empunya tomo halo para nalagyan mo hindi ano ah na na na na na ano na kay na na na kaya kaya kaya ko yan kaya ko yan humanga game game Humunga, humunga, putang ina yan. Humanga, humanga. Humanga, tumunga nga mula sa umpisa hanggang gabi. Ay, mali. yung una lang muna, isang magano, para tapos na yan. Isang magano ko katulad ko. Oh, <laughs> sorry. Alrighty, sige lang. Kundi ililito ka na doon. Ah, sorry, sorry. Dahan, dahan, di mo kumaisan. Wapit Dela Cruz, are you amused by what I use? Up and down side. Sorry, up and down. Sige. Humungat, humang, shit! Humanga, humanga. Nababasa ang tiklop ng Splaki tang tang! Didilangan ko splaki tang tang mo! Yung mga tiklop sa <laughs> na minsan brown na. Splaki tang tang. Hot mommy! La la la It's like a ting ting. Hot mommy. It's like a ting ting. It's like a ting ting. Hot mommy. Hot mommy! Lipsingero. Madugas. Madugas. Hot mommy. Silvia Mota. Ay, buto na lang! <coughs> Dali ah. <coughs> Ang sasalamunan, pare. Sandali. Mas may daba mo. Huwag mo kagad ibigay. <laughs> Oo, oo. Pero tirahin pa na natin hanggang maging, hanggang maging yun na yun. Humanga, humunga, humanga. Sugod, sugod, sugod. Humung, humanga, humanga, tumunga. Humunga, humung, shit, humung, humanga, humanga. Humunga nga, humunga nga, <laughs> sorry. Pagtsigaan na lang natin ha. Sige, humanga, tumunga. Maigi sumayaw ka ng todo, yumuyog sa tundog, meron akong kwento. Saba? Cause I'm smooth. Ang hirap. Putang ina mong English. Mm, <laughs> pardon. Grabe ka talaga, ibang klase. Mm. <laughs> Jenny miss miss mom, Jenny miss tis tis, Jenny miss Jenny miss miss Jenny miss miss tis miss ah. Jenny miss miss mom, Jenny miss Jenny miss Jenny miss Jenny miss miss Jenny miss Jenny miss ah. Sobra ako no, sobra. Sorry. Apa? Sorry, sorry. Game, game, game. Punch in na lang. Oo. Chinimis mismo! Chinimis! Chis! Chis! Chinimis! Chinimis! Chinimis! Mis! Ah! Ah! Wala! Wala! Wala! Wala! Wala! Wala! Ano? ah! Dahil, tama ka. Tama ka. Tama ka. ano? Ano? Isa lang isa lang. Wala, wala. Ah, wala, wala, wala, wala, wala, wala. Ganun, ano? Oo. Uy, alam mo ba si ano? Yung pangit? Oo, ginaganyan daw niya yun eh. Alam Ginagan, ginaganyan. Putang inang yun. Alandi-landi, ano? Pag, pag lumuha yun. <laughs> pag, pag, pag lumuha yun. parang p- Ito, ito ha ikaw tatanungin kita. Halimbawa, oto, may ah, salamin sige, sa harap mo. Okay. May salamin sa harap mo. Hmm. Ano makikita mo? Chismosang bakla! Uh, bruha ka, tama. <laughs> Uy, alam mo ba, ito, ano, ano, ano? yun naman, Hindi. Ano? Ano daw, kinuha daw yung, ano, yung cellphone. Ay, talaga? Klepto daw eh. Ayun lang. Kailan pa? Kanina? Kahapon na wala. Kanina niya ginawa. <laughs> Tangina mo. <laughs>